บุ๊กทูสี่สิบสามอีทรีที่สวนสัตว์ u zoološkom vrtu สวนสัตว์อยู่ที่นั่น tamo je zoološki vrt ยีราฟอยู่ตรงนั้น ทามอสุจิราเฟหมีอยู่ที่ไหนกเดสุเมดเวดีช้างอยู่ที่ไหนกเดสุสลอนอวีงูอยู่ที่ไหนกเดสุซมีเอสิงโตอยู่ที่ไหนกเดสุ ลาโววี ดิฉันมีกล้องถ่ายรูป ยาอิมัมฟอโตอะพารัต ดิฉันมีกล้องถ่ายวิดีโอด้วย ยาอิมัม ฟิลมสกูคาเมรูดิฉันจะหาแบตเตอรี่ได้ที่ไหนก г ย е แบตเตอรี่ นกเพนกวินอยู่ที่ไหนก d z i e są pingwiny? จิงโจ้อยู่ที่ไหนก d z i e są kangury? แรดอยู่ที่ไหน g d เด e są n o s o r o ซีห้องน้ำอยู่ที่ไหนก d z i e jest t o i l มีร้านกาแฟอยู่ตรงนั้น Tamo เยคาฟิช มีร้านอาหารอยู่ตรงนั้น Tamo เยรีสตอรันอูดอยู่ที่ไหนกเดสุคามิเลกอริล่าและม้าลายอยู่ที่ไหน กเดสุกอริเลอิเซเบร เสือและจระเข้อยู่ที่ไหน Gde su tigrovi i krokodili?